sadari. Ya muga-muga ae cocok karo wong tuwa-tuwa biyen. Bejodhane wong sing lali isih luwih bejo wong sing eling lan waspada. Mulane sing penting saiki kudu eling, nek eling slamet. Namung semanten piatur kaula nyatane ya bisa melaksanakan program pemerintah nek kapan awak dhewe iki selaku bangsa Indonesia eh melok-melok memperbesar peternakan ingon-ingon akeh ngene oma ya apa manuk ya pitik ya wedhus ya gandaruwo <laughs> eh ngene tak iki ya pemang bengi ku aku tuku omahe nek gak salah jam rolas aku muli antaranya Lah ya apa tohir tak delok lentak, lentuk ngatu arane tohir iku. Tapi kirtimbangane tohir kok keturun ning jopo, wis tak tinggal mule bare aku. Ya selamat ta yoan. Aku iki delok tohir sakno yoan ya apa. Jamin. Loh, it, Wah. tohir. <clears throat> Waduh, Jamin. Ya apa, Hir? Peno mule aku. jam rolas kira-kira jam rolas bengi ya iya waduh belai selamat pun ya amin lu ya apa temenan tadi pun gue wah termasuk belai selamat pun amin oh lah aku ini jam rolas ini terus mulai kok gak mampir nang dindi enggak enggak enggak mampir mampir lah terus mulai pun waduh belai selamat pun ya amin gak ada apa Waduh temenan tarikan belahi selamat pun. Pono iku ono apa sih Pak? Pono gati-gati ae pono. Pono le sih. Iya. Tapi lah gak mampir-mampir. Enggak. Hmm, temenan ta? Iya. Mm, belahi selamat. Wah, pono iku balak-balik ae her iku. Lah apa sih pono Waduh gak Ngene, aku iki ndelok pono lak ngentak, lentu ngene sih. Iya. Tak pikir wae to nek keturu ngene njopo sakno iki. Bani apa ya aku mbuli. Mulih terus turu ae Amin. Hmm, ya apa cocok ah ngantuk pene iki. pegel ya. Iya cocok. Waduh ngono ya Amin. Terus turu pene. Turu ae. Iya, tiba nih. Ngene Amin. Tibake awak dhewe iki terus Oma, ya, sekali pernah itu ya? Iya, Oma. Oma-oma dewe. Siapa? Ora oh, gedek sih. Iya. Ditrombol maling ada ya. Lho apa peniki to rek sembrono peniki ku ditrombol maling. Ditrombol maling digangsir lho. Digangsir. Bareng malinge mlebu. Waduh Amin. se-iki aku ro Amin. Cilik sama gedhe ku sik ro iki rupane maling sik ro iki. Mosok Iya. Ya apa sih rupane maling iki? Kayak menung. Panjenengan Pak selamat temen-temen lapa kru pakul maling ya wir. Ngene amin. Wareng maling ku mlebu beleng amin. Ngono lho kok cek weruh ni amin. Nek kapan ngene jero lemari ku ono barang-barang. Iya. dijokok kancing ini dikurir lemari dibuka lemari ya lemari penuh dibuka mari lemari ku dibuka tapi radio mm nyambet gaya ambek penuh iya radio cilik iya oleh iklan biar He'eh. he katut ya min lu radio sing tuku oleh aku ikut jika katut ini digawa maling ya min lah penuh ya abir siapa penuh aku menengah ya min Ya, apa tahu ngono kok menengah sih? Ngono lah ya min, jokok radio kurang puas. He'eh. dicukui pakaian-pakaian anakku, pakaiane bojoku wis pake-pake aku pisan digawa mlayu pisan. Wah nemen iki. Pakaian anak peno kabeh pakaian bojoku ya digawa mlayu maling pisan. Digawa mlayu pisan. Lah peno ya abet. Sapa? Peno lho ya apa peno Aku ta. Iya. Aku meneng ae aku. Ya aprek wong ngono kok meneng ae apa hir peno iki, Mbok? Wareng ngono ya, amin? Heeh. Warung tak delok ame Mbak Amin. Tapi pikir nek kapan dijarjarno iki tambah suwe tambah entek barang. Lho temenan ya. Tak lumulin. Mm, oh. Melayu ketepak ketepak ketepak ketepak ketepak. Tahu ber Amin. Tibane kok. Melayune maling e kalah aku Amin. Gak nututi. Gak nututi. Kalah pernah kalah biasa meneh Soale maling anus penggaweane Melayu ta. Wah aku Melayu-Melayu gak nututi Amin. Tak uber sampai suwe aku nguberan. Yo, tak uber tak uber sampai suwe sampai suwe ngus setengah limo. sampai esir. Waktu tak uber tak uber tak uber gak kena. Lu tak ndelala. Ya apa? Ana wong loper susu lho. Isuk. sepeda elek. Iya, iya. Disendek neplek. Heeh. Waduh, gak kesuwen amin. Sepeda iku tak duwe kok tak gue nguber ambek aku. Mm. Ketep-ketep. Lho gak ono sisik pene iki njuk sepeda mang gak pamitan sing duwe. Mbak terus tak wengkoli tanggol tanggol tanggol. Heeh. Ngono ya min ana wong nyabrang, mau dodol mm. sayur isuk. Iya. Nyabrang wis gak kesuwen. Tak tobrok diel mati. kon diokom, diokom kan, diokom kan Ir. Lha kok iso diukum? Loro kesalahan peno iki. Lha kok Sepisan peno iki nyeli sepeda utawa njuk sepeda kak waras sing duwe iku berarti pencurian. Nyolong iki iku. Nah terus? Pimpin ndo peno iki nabrak wong dodol sayur mati pembunuhan diokom peno Tapi gak diokom ya. Diukum kok ah. Oh, enggak kok. Diukum. Enggak nih. Kok iso gak diukum? Ndi bisa diokom, wong aku mau ngipi. <laughs> Entek ditir sampean iki. Apa? Oh. Ya prek ngomong sak menus wene pun dadi penek mang ngipir. Aku ngipir awakno. Meni-meni ya. Apa? Ngipine lho disenno. Ngipine diawakno. Di no? Lah nek ngipine tak disene lah turune kapan. Ngawur ngono. Iya, mergo dhisik turu nek ngipi. <laughs> Wah, penek Ngene masih Iku dalam keadaan ngibir. Iku sebagai pengiling ya. Iya. Mare peno mulane peno iki nek jange ninggal-ninggal omah sing ati-ati ya. Iya. Kudu dideloki kabeh lawange, cendelane, tutupono kabeh. Wong iku ya gak ngarani hmm. yen hmm. ana wong sing jahil. Iya. Ya jahil kok ono apa bir. Hmm, amin. Jahil mikir. Wis aku gak suwe-suwe amin ya. Ana perlu neli ya. Nang ngene kanca-kanca bareng. Yo temen lur ya. Iya. Lan eh. lak penting maneh. Heeh. Oh, kok tau ngono aku sampe munggus-munggus ngono mengeto. Ya oh, tak pikir-pikir ya kanggo pengeling sih jaman jaman saiki kudu sing hati-hati ayo ngaku Prang sak sak kok ngene ta mak ndi bapakku wek ojo kok niku rek dadi ala ngiki sing ngene wong anak Lho anak ya apa iki diaretar nang embung iki rek. Dadi kuwi tengah dalan aku iki, Mak. Lho ya apa sih bapakmu? Lho beneran iki. Lho bapak. Dik. Apa kan? Ya apa? Anakmu kok ah, oh, nak bebu ngene dalan ya apa meneh, Dik? Meneh iki. Eh, ngapa anake ibu gepuki iku? Aku digepuki, Pak. Aku digepuki, Pak. Aku, Pak. Oh, pancene ngono kuwi ngono. Salah ya apa arek kok gepuki iku? Perkara manuk, Kang. Manuk sapa? Manuk peno iku apa? <laughs> Wah, ngomongane apa? Ayo ngaku atan dol sapa manuk iku? Gak ngono, manuk pi? Apa? Manuk penol lho didol sokran. Sokran iya lancang ya lha apa manuk manuk bapak kan deli lha apa kan iku. Mane nek aku kan duwe dhuwit dadi tak colong tak dol. Ya prek mak manuk kuwi Bu ya. Kran jokran iki makmu iki botone nemen ya manuk iku manuk bapak iku kran. Saiki aku takon ya mbek meno ya Pak. Iya. emak. mak. Lah wis takoni sik manuk iki tak dol. Iya. Cuma iki heran, sik ndelok mak ya Pak. Iku lah manuk peno sik. Iya, Mak. Lah, lah pokoke emak melok umek iki Iya, apa sih di kene manuk-manukku dhewe. Pernah aja ngomong ngono lho, Kang. Apa? Oh? Soale manuk kuwi manuk penot ta. Iya. Tapi sing botok iki aku, Kang. <laughs> lah terus kon iso ngarani nek butuh iki apa? Soale apa aku iso ngarani aku butuh manuk peno. Apa iki? Soale manuk peno cilik lak tak lulus-lulus sae ta. Lho, ya ya iya pancen iki. Bareng manuk iku cilik tak lulus-lulus sae. Manuk iki saiki wis gedhe, Kang. Iya. Bareng manuk peno wis gedhe. Iya. Ya tambah enak, Kang. <laughs> Ya masuk ya kan. Ya apa niku? Lah terus maneh kowe apa niku? Heh. Lho. Pernah cek manuk mana? Aku lho, aku takon butuhmu iku tok takon iku. Kok iku tok? Barekan manuk pernah ku ya saiki ambek aku cocok soal apa? Apa iki? Nek jam 5 isu. Heeh. Manuk pernah lak mestine tangi ta. Yo <laughs> iya tangi lah manuk kok gak tangi apa kon iki? Lah iya nan Jam lima aja cok nek manuk penuh tangi. Lah penuh kati lah apa? Api cok melok ngelilir kan. Tak ngono, lah sare nek iki cintai nemen bare manuk kuwi iku. Nek wis manuk kuwi tangi, terus siapa apa iki? Ya? Aku. Iya. Cok melok ngelilir mang apa? Ya kan. Lah ya apa kan lah nek kon iki wis ngelilir lah manuk kuwi gak kon lulus-lulus. Ya apa sih penolkan? Nih mana kena cinta ini selusen kan ini. Nah, tapi sih jalan di los-los mana? Lah ya apa? Ya tak lulu sih mana nak ngono ya apa ini? Ya isaran ini saya gini mana ini gak ono. Lah saya gini suruh temen tak, kalau kena anak mesti ngedol. Ayo, kan telan di, kan dah lho. Iya, oh, pak. Aku sih ngedol mana ini. Iya. Iya. Kalau kena ancang gak duit-duit warna aku kan. Lah aku tak pikir ngene ya. Tak pikir wong puno iki sabar ya. Sabar. Iya, wis tareken barang apa sih wong barang atase barang ngono ae Barang ngono kan iku manuk kuwi ora barang ngono barang ngono blon makmu isano bingung ae. lah, kok sembarangan sukran ngono. Alang-alangi senengane wong tuwa. Iya. Karoane kon alang-alangi seneng aku kan. Iku. Ayo kelane manuk ngono maneh kon iku. Dodonan nak ndi? Didalan ndi? Ndi nak? Eh? Dol. Dolan ndi nak? Eh? Engko lapono gegeran mek wong e. Jelas sing nuku terang sing nuku ya Oleh gak oleh tak jaluk manuke bapakmu. Ngono arek emak ku ngotot ae iya. arek. Ya apa ngono iku lancang yo apa kran kon iku. Telekane manuk ngono repot ngono iku. Kok manuk manuk ngono. Aja pringi santala wong kesenengan wong tuwa kok diguyu-guyu. Emak iku wayane memel temenan kok. Kon kon iku ana manuk liya sing koyo manuke bapak ngono. Mana bapak iki um, bengkok ngono sih? Iya. Gak, aku gak cocok kangen gak manuk peno kan. Lah iya, gak cocok kaya ning kono iso kan iya bukan. Iku dol wae. Eh, kon ndi? Kadol Wak Parman. Lho, ya apa? Ya apa ya? Ya apa? Ini tak jaluk eh. ya kan iku nek manuk iku kon dol Parman. Lah hmm. enakne bojone Parman kon iki jaluk. Jaluk bojone kan iki. Lho, ditel bojone Parman. Iya ngono kok. Lho ya apa sih kerancan itu keran? Bojone paman lah, di manuk dewe sih. Ayo, ya apa sih kan iku Duwe kan duwe, ya karo aku. Aku karo mangan aja lancang-lancang tak, kan Sembarang iku ngelancang kok apa kan ibu? Iya, ini kena dijaluk oleh, nasa oleh. Ini ngedi wong tua kan ibu. Ngantok nanti ya, Mai, bojone paman itu. Ruh. Ngantok nanti. Ini kati rono. Ya, kati kabeh. Timbangannya makmu rebut ini kan iku Tapi lu tak jalur kok kono jek kere-keran gak? Pak, Ya Kira-kira temenan lu ya. Temen-temen iki ya, kene ku ya ora dhisik nak sokran ya. Takno manuk iku kanggo tak kanggo ya aku ya ngono ya kanggo tak kanggo. Nyatane ya manuk iku ya dibutuhne bare makmu ngono kok kene iku. Penak wetenteng titik ngono lho Kang, sabar sepenak ku ambek anak iku lho. Wis wetenteng ngene kene iku ya apa Tak pikir-pikir aku dhewe sing wetenteng iki adakno. Kene iku gak kanggo ta, nek kapan nang Parman manukku gak kanggo ta. Gak pangling aku wis ciri-cirine manuk penak aku. Ya apa sih manuk e? Lurik lurik. Lurik. Ya. Lurik lurik. Lurik lurik ngono kan iku sembrono iku kok. Lah itu manuke lak lurik lurik. Ya bener, bener jare bapak mang lho. Ya kowe. Bengkong. <laughs> Per arah-arah iku ngomong gak karo-karuan kan iku. Ya ya, nek sampe kon kok nang pepar mangane tengeren dhewe ya manukku. Ya tak tengger, dhewe, oleh gak oleh tak jaluk. Iya. Panjenengan manuk peno. Ha ah, iya, cucuke apa? Apa? Cucuke. Cucuke pelet ngono lho. Yo, pokoke nek ana ono manusia soklat ya blirik-blirik ya. Ya manuk kuwi wis. Kok kan niku temen lho ya, kan rome parman kaya apa? Lah karo ya apa, Pak? Wis wis iki sing ngedol arek gak ero. Wong cokan sing ngedol kok gak ero sih. Pemelon Nek sampe nama parman iki dijaluk gak oleh makmu marang-marang aku baru jawani lho ya. Kan aja mentil-mentil nek kon dal ngomong kon dal, nek kon silena ngomong kon silena. Iya, elah eh, apa manuk di silena wong iku <laughs> gak apa. Pak, ngerti ya barang iki. Didel didel silena. Lah iya kan dal nek kon silena. Hmm. Mak iki lho ya apa tak dol. Wis tak dol wancene. Yo, ngene ya, saiki tak tuturi. Hmm, hmm. Ayo aku bare makmu bare nang gunung parman kono ya. Nek sampe manuk iki iso balik ya manukku. Temen lho aja disil-silen apa lho ya. Sakno makmu iki kon iku. Iya, barang mak iki nek ganuk manuke bapakmu. turut turu gak usah tenang kran. <laughs> Kok kon ngomong balak-balik gak karu-karuan gak kon iku. Iya iso. Ngono kono mai. Ayo ro. Ayo, parani, Dik. Ayo, ayo. Oh, posakno makmu iku. Ayo.